بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب درس نو از این کتاب درس 22 از کتاب منهج السالکین و توضیح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله در باب رسیده میگوید باب صلاة العیدین باب در باب نماز دو عید هست عيد قربان وعيد رمضان عيد الفطر وعيد الأضحى ان دو عيد عيد نامیده شد به خاطر که از عاد یعود و زیرا هر سال برمیگرده به خاطر همین عيد از کلمه عاده یعنی باز میگشتگی و مسلمان با خود دو عید دارن مسلمان ها با خود دو عید دارن یکیش عیدی فطر هست و یکیش عیدی قربان هست و غیر این دیگر عیدها ندارن مسلمان باید پیرو قرآن و سنت باشه و چون که پیامبر صلی الله علیه و وقتی که مدینه آمدن اهل مدینه جشن میگفتن به عیدهای پیامبر صلی الله علیه و گفتن قد ابدلکم الله الله برای شما از این عیدها تانده دو عید بهتر داده است معلم عید روز عید مناسبت دینی هست روز عید ما روز عبادت و بندگی ما هست و عید مسلمان ها دی عید دارند تمام دو جشنگیری دارن یکی جشن روز عید فطر یکی عید رمضان یکی عید قربان و این دو عید هم بعد از عبادت های بزرگ عید اول عید رمضان بعد از روزه داشتن یک ماه بزرگ و عید قربان بعد از ده روز اول ذوالحجه و اما مسلمان ها دیگر عیدی ندارن جشن گرفتن به دیگر عیدها مثل مثلا سال نوی یا نوروزی یا جشن میلاد چه میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه یا که هر یک انسان زاد روز جشن گرفتن یا دیگر از دیگر عیدهایی که بسیار هست و این جشن گرفتن عیدها غیر از دو عید بدعت هست و مخالفت شریعت هست زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن الله تبدیل کرده است در عوض در بدلی عیدهایتان دو عید بزرگ را معلوم شو عید مسلمان ها روزی بازی کردن و خندیدن و لهو لعیب نیست بلکه مناسبت بزرگی هست که در او نماز است نماز عید یکم و دوم در روزهای بزرگ است چون پیامبر صلی الله علیه و آله ایام تشریق روز ذکر و ایام و ذکر ذکر الله سبحانه تعالی و یاد الله سبحانه تعالی و خلاصه مسلمان ها با خود دو عید دارند و در این عیدهایشان نماز هم دارند اگرچه عید روز خورسندی هست وعليك خرسندی بعد از اجرای طاعت و عبادت و مؤلف میگوید امر النبی صلی الله علیه و سلم الناس بالخروج الیهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه خو مؤلف ذكر كانت حكم حكم عيد انا قفتست ولكن در حاشيه قفتست ميقويات شيخ صلات عیدین فرض عین نماز عید فرض عین است در باب نماز عید اختلاف است قول اول میگویند فرض عین قول بعضی از علما است خصوصا شیخ عبدالرحمن سعدی فرض عین یعنی هر یک مرد مسلمان باید نماز عید را بخواند قول دوم میگن فرض کفایه هست فرض کفایه قول بعضی ها زیرا الله میگه فصل لربک وانحر دلیلش همین است فصل لربک میگن مقصود نماز نماز عیده فرض و واجب چیزه فصلی لربک وانحر یعنی قربانی کن فصلی لربک نماز عید را قول به قوت همین است که فرض یا واجبه فقط اختلاف است که کفایی هست یا عینی هست فرض کفایی همون است که ها انجام داد از گردن دیگرها ساخت می شود اگر رفت گوییم فرض عینه یعنی باید هر یک کس بخوانه بشک نماز عید شعارهای بزرگ اسلام هست و پیانبر صحابه ها این دو نماز را همیشه خوندن و دلیل به واجب بودن همین است که حتی زنها را پیامبر صلی الله علیه و سلام امر کردند که به نمازگاه بیایند حتی زنهای حیض شده را زنهای حتی دخترهای باکره را گفتن به نماز بیایند و این اهمیت و جایگاه بزرگ دلالت میکنه و دلالت میکنه به واجب بودنش وقتی زنها را حتی حتی پیامبر صلی الله علیه و سلام گفت که زنها را بیاره زن گفت یا رسول الله اگر لباس نداشته باشه کرته نداشته باشه چی گفتن تلبسها اختها من جلبابها حدیث متفق علیه است که یه خواهر شای یه دگانه شای یه لباسش بته برای تا اینکه نماز عید بیاید خب حکمش بعضی علم میگن فرض عین است بعض میگن فرض کفایی هست یکی جمهور مذهبی ها ای مذهب حنفی ده قول صحیح همین است که فرض مذهب حنفی ده قول صحیح مذهب ادم مذهب حنفی میگن قول راجح در نزدشان نماز عید واجب است واجبه و همچنین قول ابن تیمیه و ابن قیم و شوکانی و صدیق حسن خان و شیخ البانی و ابن عثیمین اینها میگن نماز عید دو عید واجب است و بعضی اینها میگن سنت مؤکده است و این بود اقوال علم ها قول علم ها امین است که نماز عید بعضی میگن فرض یعنی واجب است و بعضی میگن سنته ولیکن به شک مهم است برای حضور کردن و جمع مسلمانان را خب اکنون مؤلف میگه حدیث وارد است که امر النبی پیامبر صلی الله علیه و سلام امر کرد مردم را بالخروج الیهما برای برآمدن به نماز عید امر کرد که به نماز عید بیای مردم حتی العواتق عواتق جمع در حاشیه گفته است جمع عاتق و هي الجاريه البالغه و التي قاربت البلوغ یعنی دخترچه‌ای که به بلاغت رسیده است دخترچه‌ای دختری باکره‌ای که در خانه ها میشوشتن با وجود ای امر کرد که به مسجد و والحیض حیض و حائض یعنی زنی حیض شده را امر کرد که حیضم باشه در حالت حیضم به مسجد بیاید یش برای چی یشهدن الخیر و دعوت المسلمین تا اینکه حضور کنن این خوبی را این عبادت بزرگ را و تا اینکه دعا دعوت و دعای مسلمان ها در حاضر باشن فقط هم گفتن و یعتزل حیض المصلى های حیض شده از نمازگاه دور میستند در دورتر میستند در نمازگاه و نماز نمیخوانند زنهای حیض شده نماز عید نمیخوانند بلکه دورتر میستند خب معلوم میشه زنها باید نماز عید بروند یا سنت است چه سنت حتی برای زنها هم فقط پیامبر صلی الله در عموما برای مسجد رفتن زنها خواه نماز دو عید باشه خواه نماز جمعه و آداب خاصی داره از جمله پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند وقتی زن به مسجد روا گفتند فلیذهبن تفیلات پس باید تفیلات یعنی زن باید با لباس های عادی و خوشبویی دوخی استفاده نکنه و پیامبر در حدیث دیگر گفتن هر زنی که بخور یعنی عطر و خوشبویی استفاده برد پس در نماز ما خوش نشود قمراه نشود مسجد ما نیاید و بنا به خاطر همین زن رفتنش نماز نمازهای عید بسیار خوبه جمع مسلمان ها و تا اینکه دعای دعوت مسلمان ها و دعای مسلمان ها هم شریک باشه زنها دخترها کلان و میده فقط زنها باشد که لباس های زیبا و فتنگری نپوشند و دخی و عطر و همچنین زینت ظاهری نکنن و از مردها دور باشن این عموما حکم رفتن زنها به مسجد همین است جایز هست اگرچه در خانه بهتر است براشان و فقط به شرط هاش جایز است رفتنش به نماز عیدها یا نماز جمعه و به شک نماز عیدها حضور کنند بهتر است به خاطر در خیر حضور باشند حاضر باشند و دعای مسلمانان در شریک بشوند خب اکنون وقت مگد و وقتها من ارتفاع شمس قید رمح الى الزوال نماز عید قربان یا عید رمضان اول وقتش یا وقت اولش از بلندشوی آفتاب به قدری نیزه هست بعد 15 20 منوت بعد از افتاب برامدن وقت شروع می شود وقت نماز عید از کی از وقت اول افتاب برامد بعدش به قدر نیزه یعنی بعد 15 20 منوت از افتاب برامدن این اولی وقت است آخری حدیث است پیامبر صلی الله علیه و در هم وقت می برآمدن و آخری وقتش تا زوال یعنی تا 10 15 منوت پیش از نماز پیشین 10 15 منوت پیش از پیشین تمام میشه وقتش و در حاشیه گفته است سلات عید نماز عید قضا داشته می شود وقتی که امروز نتونستن خونده پگه در همین وقت بو میخوان بعد پیشی نمیخوانش بعد اصلا نیل فردا انتیز مثلا معلوم نبود که امروز روی عید است یا نه بعد پیشین معلوم شد که امروز عید بوده تمام پگه در همین وقت یعنی بعد از افتاب به قدر یک نیزه برآمدن تا پیش از پیشینه پگه میخوانند پگه قضا دارن. پگه قضا میدارن خب آیا نماز نماز عید همینه نماز عید ده وقتی اول وقتش از به قدر یک نیز بعد 15 20 بر آمدن افتا تا پیش از پیشینه و قضا هم داشته میشه خب اکنون دخ... اگر رفت مسجد نرفتی آیا در خانه میخونی اختلاف است بعض علما میگویند میخوانده میشود اگر رفت نمازگاه رفتی که امام نماز بود کرده است آیا قضا میخونی اختلاف است بعض علما میگن در میخونه و بعد نمیخونه خیلی از برای قضا داشتم خب اکنون سنت های در نماز عید میگوید و سنت فعلها فی الصحراء سنت این است که نماز عید در صحرا خوانده شود یعنی در نمازگاه این سنت است و سنت پیامبر صلی الله علیه و همینه صحرا مقصود یعنی خارج از خانه ها مقصود از صحرا یعنی در بیرون در پلشتگاه کلانی هست در اول شهر یا در آخر قشلاق در ایجه ها یعنی سنت همین است ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه حدیث بخاری است که كان صلی الله علیه و سلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى حتی شیخ بانی سوره خوبی داره در باب نماز عید در نمازگاه خوانده می شود حتی مذهب امام مالک در نماز عید ها را در مسجد خواندن بدعت است مگر در حالت ضرورت یکی راجح همین در مسجد خواندن بدعت نیست لیکن سنت این است که نماز عید در صحرا خوانده شود صحرا مقصود در نمازگاه خوانده شود در برینی مسجد نیو در نمازگاه بلشت که هست جای کلانی در قشلاق یا که در کوی مثلا شهر در لوی شهر یکون جای کشادیش ده مگر عذر باشه مثل مثلا بارانی سخت باشه یا خنوکی سخت باشه یا شمال سخت باشه پس در این حالت در مسجد خواندن از زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه نمازهای عید را چه دی رمضان باشه چه دی قربان در نمازگاه میخوندن در در اطراف مدینه مگر وقتی باران بارید بعد در مسجد خواندن یه بار معلوم شود که سنت نماز عید باید در صحرا خوانده شود یعنی خارج از شهر یا اینکه در لب شهر مهم در مسجد خوانده شود مگر در حالت ضرورت باران و شمال سخت باشد پس در حال از روی ضرورت در خانه در مسجد خوانده شود ولی که اصل نمازهای عید سنت همینه و این سنت بعضی ها عمل میکنن بسیاری عمل نمیکنن متاسفانه که باید نماز عید ها در نمازگاه خوانده شود و تعجیل الاضحى یکی از سنت ها و در صحرا خواندن تا اینکه همین شعار اسلام را آشکار کرده شود آشکار کرده شود که مسلمان همش یک پلشتکه کلان در صحرا جنیمه در جمع میشوند و نماز عید میخوانند مرد و زن و کلان و میده تکبیر گویان میروند و تعجیل الاضحى یکی از سنت ها نماز عید رمز عید قربان را عید اضحی را صلات عید اضحی را یعنی نماز عید قربان را بر وقت خوانده شود تعجیل یعنی بر وقت یعنی اول که افتاب برآمد بعد 10 مینوت 15 مینوت نماز عید قربان خوانده شود برای چی تا اینکه مردم قربانی کردن و ذبح کردن را شروع کنند سنت همین است سنت همین است که عید قربان نماز عید قربان بر وقت تر خوانده شود اول وقتش بخوانند تا اینکه مردم رفته قربانیشون را شروع کنن خوب و تاخیر الفطری اما در عید قربان عید رمضان عکسه عید فطر ده عید رمضان ده باید نماز عید دیرتر خوانده شود سنت همینه و حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلام حدیث ضعیف است ولی که معناش صحیح است که نماز عید قربان را دیرتر خوان و نماز بر وقت خوان و عید فطر را نماز عید رمضان را دیرتر خواند اکنون چه حکمت داره دیر خواندن نماز عید تا اینکه مردم صدقه های شونه ببرارن مثلا نماز عید بعد نیم ساعت یا که بعد 50 مینوت از افتاب یا ساعت بعد یا دو ساعت بعد مثلا ده خلاصه کلام سنت این است که نماز عید رمضان عید فطر دیرتر خوانده شوه امام دیر بخونه تا اینکه مردم بتونه ببراره صدقه های فطر شونه زیرا صدقه فطر پیش ازی باید پیش از نماز داده شود اما قربانی باید بعد نماز باشه به خاطر همین بعد نماز کوشش میکنه که نماز امام بر وقتتر بخونه و مردم شروع کنه ذبح کردن قربانی هاشان خوب خب، میگه یکی از سنت ها همچنین والفطر فی الفطر خاصتا قبل الصلاه بتمرات وترا و یکی از سنت در عید رمضان در عید رمضان خاصتا پیش از نماز رفتن سنت است خوردن چند خرمای لیکن تاق یک سنت حدیث جابیر است و حدیث صحیح است که حدیث بخاری هست که حدیث بخاری هست حدیث بخاری است انس ابن مالک میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم روز عید رمضان به نمازگاه نمی رفتن حتی اینکه خرماهای را می خوردن خرما خوردن خرمای خوردن خرما پیش از رفتن مثلا روز عید فطر یعنی عید رمضان ده سحری بعدی به اون دو یگو چی میخری به نمازگاه میروی چرا برای خوب اجرا کردن امر الله زیرا امروز روز عید یعنی روزه گرفتن جایز نیست جایز نیست تا اینکه انسان هم عملا همین کارا تحقیق کنه یگون چی میخری به میره در شریعت اسلامی امتثال و فرمان این بزرگترین مقصد اسلام است فرمان برداری باید مسلمان در همه کارش فرمان بردار باشه در زندگیش در نکاح کردن در طلاقش در زندگیش در خوردنش در نوشیدنش در سفر کردنش در خوابیدنش در خیستنش در همخوابگی کردنش حتی باید سنتی باشه باید پیرو باشه متبع باشه یعنی مثلا اگر فرض کردیم امروز مثلا روز عید باشه دین روز 23 رمضان باشه مثلا روزه گرفتن واجب بود خوردن حرام بود بلکه اگر میخورید نگار میشدی بعد بامداد دیروز خب اکنون امروز که روز عیده امروز اگر رفت روزه بگیری حرام گناهگار میشوی همین فرق پیروی ایده امتصال و اجرا کردن امر الله سبحانه تعالی هست که امروز واجبه بخری با خوردن توقنه با طاقه نیت روزانه کنی، بلکه با سنت است که عملا یکم چند دونه خرما بخور تا اینکه یقین شوه که در حقیقت امروز روز روزه نیست امروز روزی خوردن و روزی ذکر است یعنی ایدی، روز عید یک از روزهایی که حرام است روزه داشته روزهای عیده خب و سنت است که انسان در رمضان در عید رمضان پیش از رفتن یک چی بخره تمر خرمای سنت خرما هست باز سنت است که ویتر باشه ویتر یعنی تاق جفت نیو تاق تاق یعنی سه تا پنج تا هفت تا نه تا سنته خب این هم یک از سنت ها هست خوردن پیش از نمازگاه رفتن خوردن پیش از نمازگاه رفتن چند خرمای را باز ویتر یعنی تاق خوردن برای چی از حکمتش یعنی اجرای همین کار فرمان تحقیقی، فرمان برداری که امروز ما روزانه میگیریم گفتنی با عملا نشان میتی که در قدر روزانه میگیری یا چی بخو بابا برو روز خریت آشکار کنه خب ولیکن عکس در عید قربان سنت همین است که آدم از خوردن بعدی بانداد صبح دمیدن خودداری کنه از خوردن تا نماز عید بخونه و قربانیش زبح کنه و از همون قربانی خودش بعد یک آنچه بخره او شور باشه یک گوشت این سنت است حدیث است حدیث ای است که پیامبر صلی الله علیه و وقتی که عید قربان ده هیچ چیز نمیخوردن حتی اینکه قربانیشون ذبح کرده میشد از همون بعد میخوردن بعد در عکس میکنده در ای در عید قربان چیزی نمیخری تا نماز عید خوانده و قربانی را کردنه. و در عید رمضان عکس. وشبيخريبا مبروي و و يتنظف ويتطيب لها یکی از سنت ها پاک کردن نفس انسان و آبوزی کردنه که آبوزی کنه از پیامبر ثابت نیست لیکن از صحابه ها ثابت است که روزهای عید مثل ابن عمر اینها آبوزی میکردن بعد میرفتن زیرا که نماز عید که جمع شدن مسلمان ها هست تا اینکه پاک باشن و خوشبویی باشه سنت است خوشبویی کردن و آبوزی کردن یکی از سنت ها چی هست آبازی کردن و یا تطیبه یعنی طیب و دخی و زیبایی استفاده بردن دخی برای مردها و یلبس احسن ثیابه و یکی از سنت ها بهترین لباس شپوشه بهترین لباس نو نیو اگر نو بشه بخود دیگه اگر نباشه زیباترین و تازه ترین و بهترین لباس شپوشه بهترین سنت است و یحسن و یلبس و می پوشد سنت است که بپوشه آدمی نماز عید رفتگی بهترین لباس شه و یک از سنت ها و یذهب من طریق و یرجع من آخر و سنت همین است که ایاز راه رفتی در آمدن به یک راه دیگر بیایی حدیث صحیح هست که جابر میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نماز عید میرفت راه را علیش میکرد به این راه میرفت و به راه دیگه می اومد به یک راه میره به راه دیگه می اومد این هم سنت اگر باشه راه دیگر خب این هم سنت است عالم ها میگن در حکمتش بعضی ها میگن تا اینکه دو راه روز قیامت شهادتی بته که نه راهی رفتی یا شهادت بته او راهی که اومد تا راه شهادت بته که یا رب همین بنده نماز عید رفته بود بعضی ها میگن تا اینکه دو راه ثواب اجر بگیره برای هر یک قدم میرفتگیش یا برداشتن ثواب است و بخشیدن گناهاشو و برداشتن درجهش است تا اینکه همین پای قدم زیاد شوه ای راه به ای راه بعضی میگن تا اینکه شعار همین اسلام آشکار کردن است توی که ایره ره برا آدمو ببینن کوچه او طرفگی ای ره آمدن در کوچه ای طرف ببینن توی که منافق ها و کافرها را مثلا غمگین بسازه و بعضی ها میگن تا که مسلمان ها این طرف دن سلام بته مسلمان های وای طرف دم کوچه دیگری دم سلام بته از حال اونها هم با از حال اینها هم علی کل حال اقوال علم ها در باب حکمت است یکی سنت راه را علیش کردن در نماز عید رفتن این سنت است از راه رفتی و اومدند در راه دیگه قطعی بیا خب اکنون صفت کیفیتی نماز عید نماز عید میگوید فیصلی بهم رکعتین امام میگوید با مردم در رکعت بخوانم علاوه نماز عید دو, دو رکعت است در رکعت حکمش گفتیم یا بعضی میگن فرض عین است یا فرض کفایه است و یا سنت مؤکده است فیصلی بهم امام دو رکعت نماز بخواند دو رکعت پیش از او یگان نماز نیست نه بعدش نه پیشش نمازگاه حکم مسجد نداره که تحیه مسجد بخونی اخی لیکن خیر در مسجد که باشه مثلا ایروی ضرورت در مسجد که خوانده خیر مسجد در آمدی تحیه مسجد میخونی اما اگر رفت در صحرا باشه نمازگاه در تحیه مسجد نیست پیامبر صلی الله انس میگه صلی الله علیه و سلام خوانده نه پیش از او بود نماز نه بعدش نمازی بود دور کرد نمازه تمام بلا اذان ولا اقامه ها خاطر امین است که علی رضی الله عنه یک کس دید پیش نماز در کعد میخونه اثری به حد اثری بزرگه در مثل این زمان مردم پروا نداره از بدعت های بسیار به در بدعت در عبادات به حد بسیار شده چی در تورات باشه چی در نماز چی در روزه چی در حج دیگه مردم پروا نداره علی رضی الله عنه مردی را دید که در که نماز بخونه یا که حسنی بصری باشد و به هر حال یکی از سلف دید نفری را در که نماز بخونه پیش از عید گفت برای چی میخونی گفت پیامبر صلی الله علیه و آله نخوندن به این مرد که آیا گفت الله مرا گفت عذاب که برای کرد نماز خوندگی من نماز خوندم کاری بعد نکردم کو این صح... این سلفی اهل سنت گفت گفت الله سبحانه تعالی گفت را برای نمادر کرد نمازت عذاب نمیکنه و یکی به خاطر مخالفت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام عذابت میکنه برای نمازت نیو که به خاطر مخالفت سنت کی کردی به خاطر عذابت میکنه خیلی اثر بزرگ است برای باطل ساختن کارهایی که در سه دعا میکنن یا مولود جشن میگیرن دعا بده دعا بد نیست لیکن بدعت تو بده یا اونهایی که در دین بدعت های را ایجاد کرده هستند خلاصا برای این نماز خونید یا برای همین تلاوت قرآن یا برای همین صلوات فرستید عذاب نمیشوی لیکن به خاطر مخالفت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حتما عذاب میشوی خب بلا اذان ولا اقامه نماز این دو رکعت است نه اذان داره نه قامت به اذان و به قامت حتی کلمه الصلاه جامعه که نماز جمع برای جمع مردم فریاد داره کلمه الصلاه تون گفتن هم نیست حتی الصلاه جامعتون گفتنم نیست بلکه همین خیر امام و در رکعت الله اکبر گویا نیت میکنه و وقت معلومه که همین بعد 15 20 مینوت از افتاب رمضان یکب خب اكون كيفيتش خیلی صفاتش میگه يكبر فی الاولى سبعا بتکبیره الاحرام در اولی هفت تکبیر میگوید هم با تکبیره احرام یعنی در رکعت نیت است با زبان نیت البته یگم نیت बोझाबोनिस बल्कि वो قلب नियत भी کنه در رکعت عیده الله اکبر میگه خب بعد از اینکه سبحانك اللهم را خواند یک تکبیر الله اکبر گفتن این تکبیر تحریمش میگن تکبیر احرام بعد این شش بار الله اکبر الله اکبر میگه برای میگه در یکم رکعت هفت تکبیر میگه با تکبیری تکبیر تحریمه یعنی بغیر او شش تا میگه الله اکبر الله اکبر و وفي الثانية خمسا بعد شش تكبير الجاكي قفت بعوذ بالله ما قال بسم الله ما قال سوره الحمد خورا باز السورة این خب اگر دير کردی آمدی که مثلا امام همین تکبیر است چور چه گفته الله اکبر میگه دو چم که دیرو کردی بس کفایه میکنه تکرارش نمیکنی قضاش نمیداری ایرا وفي الثانيه اگر وفي الثانيه خمسا سوى تكبيره القيامة اما دا ديوم رکعت پنج تکبیر میگوید بغیر تکبیری از جو خیستن یکم رکعت که بود چه دور سجده که کرد الله اکبر گفته میخیزد به دیم رکعت دیم رکعت راست که شد پنج بار پیش از قرائت اعوذ بالله بسم الله پیش از سوره فاتحه را سر کردن پنج بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگوید میگوید یرفع یدیه مع کل تکبیره صحیح هست دست ها را با هر الله اکبر گفتن میبرداره الله اکبر میگوید دستش میبرد الله اکبر گفته پنج بار میگوید به غیر تکبیری که الله اکبر گفتن یکی از دو سجده خسته بود و یحمد الله و یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم بین کل تکبیرتین بین کل تکبیرتین و در بین هر تکبیر الله را حمد میگوید صلوات به پیامبر میفرسته در بین هر تکبیر یعنی مثلا الله اکبر میگه الله اکبر کبیر پس پس میگه دیشه امخی پس الله اکبر کبیر الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على نبينا محمد و و وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا اگر امر قوي يعني خلاص ده بين تكبير هو الصحابه وصحابته اسود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست لیکن الصحابه وصحابته بین هر یک تکبیر ده ذکر کردن الله اکبر کبیر یک اثبات کردی خوب نکردی لله كثيرا سبحان الله بكره و اصیله همینارم سنت است همینارم سنت صحابه ها هست یعنی جایزه مؤلف میگه بین هر یک تکبیر ها ده خب نمیسته بلکه یه چیزی میگه بعضی میگه خب میسته خاموش از راز میگن از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که از صحابه ها ثابته ثم يقرا الفاتحه و سوره بعد از اینکه الله اکبر گفت و یکم تکبیر ده و شش بار الله اکبر گفت و اعوذ بالله بسم الله میگه الحمه میخونه الحمه که خوان و سوره را ضم میکنه ضم سوره سنت این است که سوره سبح اسم ده یکم رکعت سبح اسم ربک الاعلى باشد و ده دیم رکعت سوره هل اتاک حدیث الغاشیه یا ركعات سوره قاف باشه قاف والقرآن المجيد و در سوره قمر اقتربت الساعه وانشق انشق القمر همین خواندن سنه است هم از خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچه از عمر بن الخطاب و غیری از یجهر فی بالقراءه فيما اکنون این قرائت در رکعت نماز بلند خوانده می شود یعنی اگر نماز شه در که نماز عیده سوره قتیزه می سوره بلند میخونه امام زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند خواندن که صحابه ها با ما ایرا نقل کردن فاذا سلم وقتی در که خوند و سلام داد خطب بهم خطبتین که خطبته الجمعه بس دو خطبه میخونه. بعضی میگن یک خطبه است یکی بهتر دو تا دو خطبه میخونه. دو خطبه خطبه میکنه میشه نباید که خطبه میکنه که خطبه الجمعه یعنی دو خطبه مثل دو خطبه جمعه مثل جمعه دو خطبه داره فقط هم که بعضی میگن سنت این است که با تکبیر شروع شوه مذهب حنبلی ها همینه پیش از اینکه الحمدلله نحمده و نستعینه بگم میگن نه بار در کم خطبه نه بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیر و مهم نه بار تکبیر میگه و در دیم رکعات هفت بار تکبیر میگه بعد ان الحمدلله نحمده و نستعینه و استغفره یکی بو که اگر رفت به حمد شروع کنه بهتره خب میگه الا انه یذکر فی كل خطبه الاحکام المناسبه للوقت در همین دو خطبه احکام مناسب را ذکر میکنه یعنی مثلا در خطبه در نماز عید رمضان احکام صدقه فطر را ذکر میکنه کی حکمش است سو چند قضا داده میشه کی را داده میشه کدام وقت داده میشه در خطبه نماز عید قربان پس چی را ذکر میکنه احکام قربانی را که چی قربانی کرده میشه چند سالا باشه چه چیزا که تو که قربانی کردن جایی و همچنین احکام مناسب از توحید و سنت توحید و سنت رو بیان میکنه در جامعه در روزهای عید مخالفت ها میشده باشه بچه وقتی قتی دخترا یا اینکه بدعت های میشوه زیارت کردن قبر در روز عید بدعت های بعضی ها اول قبرستان میروند روز خرسندی را به ماتم تبدیل داده بعد از آن بعد خانه زنده ها را عید میکنه غلطه امروز روز عید از روز خرسندی و زیارت زنده ها و زنده ها از نبا علا کل حال در نمازهای خود باید انسان فقیه باشه نماز عید قربان ده احکام قربانی را و مخالفت ها را ذکر میکنه اگر رفت مردم مردها با زنها جا میشته باشن مردها خانه زن مرد همسایه‌هاشو میره در حالی که شوهرهاشو نیست و زنهاشو پیشواز میگیره در مجلس میشینن و دخترها بچ مهم همین مخالفت های شریعت که روز روز عبادت روز خرسندی هست و معصیت گناه تبدیلش دادگی هستن و مخالفت ها را ذکر میکنه مثل قرائت کردن در اید اید کردن با نداره راجع همین است که اید گردک هم جایز است اید درفتن هم جایزه یعنی مثلا جایز از کلان ها خانه بعضی ها خانه بعضی ها برای البته به شرط شرطش همی که مثلا زن ها پیشواز نگیرن آخه بعد مرد ها مرد ها را پیشواز بگیرن بشینن یا اون تارت است چی باشه بخرن با نداره جایز است بعضی علما گفت از بدعت اید گردک راجح همین است که بدعت نیست اید در تعریف بدعت اصلا داخل نمیشه و اصلا بدعت نیست خب برای کودکان هم جایز است اید گردک کنن اید گردک کنن مثلا خانه های کس آدم ها بروان با که ندارن علی کل حال اید جایز است و در روزهای عید هم تیاری دیدن برای فیرات کردن بعضی ها جایز جایز هیچ نداره روزهای تشریق پیامبر گفتن ایام ذکرین و اکل و شربین روزهای خوردن نوشیدن راجع همینه که روزهای روزه داشتن نیست و که بو نداره خوردن یعنی زیارت بعضی ها یا خبر گرفتن بعضی ها و به شرط چون که گفتم مخالفت های شریعت نباشه بعد جایزه مخالفت های شریعت مثل قرائت کردن مثلا شش در خانه در دسته ها اول قرائت بکنن این تری ثابت نیست لیکن بکنه را بشینن با هم قصاوت کنن خلاصه کلام اید جایز هست در تعریف بدعت داخل نیست یعنی بدعت گفته نمیشه اگر شیخ البانی رحمت الله علیه بدعتش میگه لکن راجح این است که بدعت نیست خوب خب اید هم میخیل اید گردک هم بکنه را جایز است اید طلبندگی تلبندگی گفتن یا به تلبندگی مردم آموخته کردن غلطه همه ما قریب ایدگرده کردیم نه تلبنده نه چیزی به خاطر بعضیا میگن این به تلبندگی مانند از کودک ها سلفان پکیت دست مثلا خانه مردم می روند معلوم میشه طلبندگی را یاد دادن از غلطه خطای بزرگه خطای بزرگ نه نه طلبندگی نه چی مسئله انسان امکیش یو که تغویش یگان سن در روز عید مگر طلبندگی یا خانه تغایید برای یا امکیت برای یگان سن بگو به مناسبت عید رمضان یا قربان تلبنده شدی بده به خاطر همین گردک نه طلبندگی نه چی بلکه این عرف و عادت خوبی هست برای خرسند کردن کودک ها یا قشلاق قشلاق عید میکنن خوبه با که نداره ولیکن بدعت گفته نمیشه و همچنین تلبندگی هم نیست و همچنین عادت کردن تلبندگی هم نیست بلکه عادت عرف خوبی هست و کسی هم اونها را تلبنده حساب نمیکنه اف اینکه فایکی نبیره های دیگه کسی میتیه کسی که نبیره های میتی میتیه مثلا همون چهار مغز یا تخمه یا غیرش خب و یستحب مؤلف میگه و یستحب تکبیر المطلق و مستحب است تكبير گفتنی مطلقا عامة ليلة العيد دو شب عید تکبیر گفتن شب عید قربان و شب عید رمضان شب عید یعنی يعني بعد افتوبه دیدن مثلا شب ده تکبیر مطلق بیاد یعنی يعني الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیر والحمد لله كثيرا ولا اله الا الله بكره واصيلا يعني الله اكبر بويون ده زیرا الله ما قال ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم و تا اینکه کامل کنیم ماه را ماه رمضان و الله را تکبیر بگوید بزرگ بدمانید بزرگ و تکبیر بگوید الله را به خاطر همونی که شما را هدایت کرد و خاطر همین تکبیر گفتن در شب عید رمضان هم با که نداره تا از آن تا مر... تا امام خطبه را سر کردنه یعنی تا نماز سر کردنه بگویم تا نماز یا تا امام خطبه را بود کردنه بهتر همینه خب ش... از شب عید عید رمضان تا امام خطبه را بود کردنه تکبیر میگوید و وفي كل عشر ذي الحجة اما در ماه ذي الحجه از روز اول ماه ذي الحجه تكبير مطلق شروع می شود تا یعنی يعني از یکمی ماه ذی الحجه را دیدن شب ماه تکبیر مطلق شروع می شود در مطلق یعنی يعني چی یعنی يعني عام در خانه در بازار در کارخانه در مغازین در راه در همه جا خب میگن تکبیر مطلق که تقریبا 14 روزه 14 روز است یا 13 روز مؤلف میگه و والمقید خوب های بم با این تکبیر مطلق میگن مطلق یعنی مثلا اگر گوییم ایش شب عید رمضان از نماز شام شروع میشوه تا امام خطبه عید قربان بود کردن یعنی نیم روز تقریبا یا کمتر نیم روز ای شام تا بعدی افتاب برآمدن و امام نماز بامداد نماز عید خواندن و دو خطبه را خواندن با, با کنه تکبیر گفتن بلند بلند و در عید رمضان باشد در عید قربان تکبیرهاش دو خیل است یکی مطلق است یکی مقید مطلقش از اول دیدن ماه ذوالحجه ماه ذوالحجه نه یعنی ماهی که دهمش ده عید قربان است هم ده روز تکبیر میگویی با سه روز دیگه هم با بعدش روز یکم عید با دویم عید با سه عید با چهارم عید اما مقید میگرد مقيد یعنی بعد نموذجه مقاد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفه الى عصر آخر ایام تشریق اما تکبیرهای مقید مقید به نمازها که بعد نمازهای فرض گفته می شود ای پنج روزه ای روز عرفه که روز نهم ذوالحجه هست یا روز پیش عید ساری بامداد روز عید یا روز پیش عید ساری بامداد خواندن بعدی بندود سر می شود مردم تکبیر میگه خواه خب نمازهای فرضی خواه خب نفلی مهم بسم الله اکبر الله اکبر گویان شروع می شود هر یعنی موزه پیشین بامداد پیشین او خواندن خیلی عصرا این تکبیر به یک آواز گفته نمی شود بلکه هر یک از تکبیر میگه خیر اگر یکی یک شو ضرر کرد که قصدن یک کس بگاه و دیگر ای پیش بگه خیلی نیست این بدعته تکبیرها عام گفته این تکبیرهایی که بعد نماز گفته میشه تکبیر مقید گویند بعد نمازها این هر یک کس خودش میگوید ای از کی شروع میشوه يرز پیش عید الى عصر آخر ایام تشریق تا نماز و ششتنی روز آخران روز تشریقه ایام تشریق سه روز روز سه روز بعد روز عید میگن یعنی روز یکم عید نیو روز یکم عید و سه روز بعدش یعنی چهار روز عید یکم عید دیم عید سهم چهارم عید چهارم عید اصلا که خوندن الله اکبر الله اکبر میگن و بعد این بس میشه ده هم بس میشه خب این برای شخص غیر حاجی است اما حاجی یعنی در حج بودگی از روز روز عید ای بعد پیشین سر میکرد تا وقت زیر لبیک اللهم ده مشغول بود اخی الله اکبر نمیکرد الله لبیک اللهم ده مشغول بود روز عید که خوند نماز روز عید بعد پیشینش بعد سر میشه او هم بعد او هم الله اکبر سر میکنه خب خلاصه کلام اینا میگن تکبیرها تکبیرها دو خیر است یکی تکبیرهای ای که در روز عید رمضان ایمی شوی شب عید تا امام خطبه عید بود کردنه این کمه این مقید نداره بعد نماز هاش اما عید قربان هم مطلق داره هم مقید داره مطلقش از اول ماه ذوالحجه را دیدن از اول ماه ذوالحجه تا 13 روزه یعنی گویا 13 روز تکبیرهای مطلق هست فقط همین که با تکبیرهای مقید هم هست که بعد نماز ها هست بعد نماز ها ایو 5 روزه یکم یا روز پیش عید با تو چهارم عیده 5 روز میشه و صفت ای تکبیر هر خیلی باشه جایز است ولی که شیخ یا ذکر کرده است صفتش همین است که میگوید الله اکبر الله اکبر الله لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر والله الحمد تکبیر همینه چند صیغه گویی با که نداره الله اکبر الحمد والحمدلله کثیره یا با جایزه این شیخ گفتگیم جایز است الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد بعد این تکبیرهای مقیدی که بعد نماز پنج روز یک روز پیش عید تا چهار روز بعدش تا چهار روز تا چهارم روز یعنی پنج روز یک روز پیش عید و با یکم عید دیم عید سیم عید خطی چهارم عید روز عید و سه روز بعد پنج روز میشه همین گفته میشه فقط بعد سلام داد فرض سلام داد استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانت سلام که سلام میگی بعد اینا میگی راجع همینه سه بار میگی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر والله الحمد خواه نماز فرضی را با جماعت میخونده بشی خواه تاقا میخوانده بشی خواه قضایی میخونی مهم این تکبیرات ها فراموش نمیکنی میکنی گفته میشود و تکبیرهای مطلق پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر لله ایام التشریق یعنی سه روز بعد از عید قربان روز یکم قد سه روز بعد روزهای خوردن نوشیدن است مقصود خوردن نوشیدن یعنی این روزها دا جایز نیست روزه داشتن و ذکر لله یعنی ذکر الله سبحانه و تعالی یعنی تکبیرات و غیرش خب اخیرا مسئله در در باب تبریک کردن است تبریک کردن عید جایزه تبریک کردن جمعه مبارک باد جایز نیست بدعت مخالف شریعت است و تشبیه به بعض اهل کفر ولیکن تبریک کردن عید رمضان و عید قربان جایز است خب پیش عید باشه بهتر بعد عید بعد اینکه عید خواندن از صحابه ثابت است صحابه ثابت است که دیگر را میگفتند بعد اینکه نماز عید را میخواندند یکدیگر را میگفتند تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال این سنت است و یک سنت خورسند کردن زن و فرزند در روز است به خریدن هدیه و وای و خورسند کردن کودک ها سر روز خورسندی و روز خوبی هست و روز عبادت طاعت همچنین روز بزرگی هست روز عید رمضان و عید قربان روز عید رمضان خوب معلوم است که یه روزه ولیکن روز عید قربان یه روزو با سه روز بعدش یعنی چهار روز است و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین